Hier is een aankondiging van de Heere oor Moabse straf, Jullie twee stede Ar en Kir sal in een nacht verwoes word en daar sal het doodse stilte oor Moab hang. Die inwoners van de bom gaan na hulle heiligdomme er toe om oor die lood van Nebo en Medeba te treer, hulle huil oor Moab. Alma het hulle haare en baarde afgeskeer as een teken van rouw. Hulle loop in die straten rond met hulle grove rouwkleren. hulle sit op die plat takke van hulle huise en huil klipaard, hulle loop op die pleine van hulle stede rond in treer. Die hartseer krete van gespon en elale kan tot in jaas gehoor word. Selfs Moabse soldaten sal bang word en skreeuw van vrees, want hulle moet het hulle begeef. Ek is verschrikkelijk ontsteld door Moab. Zijn mensen is op vlug na Soar in Eglat Salishio. Hulle loop heil heil teen die bergpas uit op pad na toe. Die wat op pad is Horonaim toe, loop hard op en huil oor die ramp wat hulle getref het. Die stroom van Nimrim wat altijd oorloop van die water, is nou so droog soos een woestijn. Al die gras en planten het verdroog, daar is niet meer sprake van weiding nie. Die desperate vluchtelingen probeer om met soveel besittings als wat hulle kan oor die wilgerspreid te komen. Hulle gehuil kan dier die hele moab gehoor word, van Eglaam in die syde tot by Beir Elim in die noorde. By de bon is die rivierse water al rooi van die bloed, maar ik ga nog erger rampen oor die stad brengen, sê die Heere. Ek gaan lees onder die oorlevendes uit Moab instuur, daar sal niemand in die land oorblij nie.